السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu a littafin umdatul ahkam na alhafiz abdulghani al-maqdisi rahimahullah muna bayani akan abin da ya shafi wato aikin hajji malar rahimahullahu anan yace babu safaril mar'ati biduni mahram babin da ke karantar da mu hukuncin tafiyar mace ba tare da mahram ba al-mahram shine mutumin da yake kare mutuncin mace ta dukkan hanyoyi ma'ana ya zamanto mutumin nan ko dai miji ne ko kuma mutum ne wanda aurenta ya haramta gare shi haramci ta har abada wannan shine maharam haramci ta har abada ana nufin ko dai iyayenta ne mahaifinta ne ko kanin mahaifinta ko yaya ko kuma dai ɗan uwanta ne na jini ko ɗan uwanta ne ta wajen shan nono ko kuma sirikinsa ne ma'ana ta zama sirikarsa ya auri 'yar wannan matar ko gyatumar wannan matar kaga aure haramta gare shi har abada wannan su ne maharam da ake cewa amma ƙanwar matarka koyar matarka ba maharam bace ta har abada maharam ne lokacin da ‘yar uwar take gidanka amma da zaran ta mutu ko ka saka kana iya ka auri ‘yar uwar hakan nan kuma matar wani ba maharam bace gare ka don da zaran mijinta ya sake ta zai yi ka aure ta haramcin da ke tsakanin kudin yana da iyaka to ana ana mahram na tafiya wanda haramcin na har abada ne ko ta suluttaka ko ta jini ko ta shan nono wani yace an abi ta radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi hurayra Allah ya kara masa yadda wala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira ramicin Allah su tabbata a gare shi yace la hillu limra'atin bayya halatta ga wata mace tu'minu billahi wal yawmil akhir da take da imani ga Allah ta yadda da Allah shine kadai wanda ya cancanta ta bautawa wal yawmil akhir ta yadda da ranar ƙarshe, ranar ƙiyama. akwai ƙiyama, akwai zakayya akwai aljanna akwai wuta wacce ta yi imani da waɗannan abubuwa guda biyu bai halatta gare ta an tusafira da ta yi tafiya masirata yaumin wa laila tafiyar yini da dare illa wa ma'aha zo sai dai tare da ita akwai maharaminta bai halatta ta yi wannan tafiya sai tare da maharaminta wa fi bukhari a lafazin da yawan bukhari shi kadai rawaito kuma yace tusafiru masirata yaumin ta yi tafiya tafiyan da ya kai yi yini guda tun daga safe a kai dare tana ta tafiya ko kuma ta je wajen ba za ta dawo ba har ya kai wannan lokacin illa ma'azi maharam sai tare da wanda yake maharaminta shari'a ta shar'anta haka ne ga mace don lura da abubuwa ta bangare biyu bangare na farko mace tana buƙatan taimako tana bukatan a taimaka mata a yawancin ayyukanta tana bukatan a kare mutuncinta daga mabarnata idan an ganta ba ta da maharami to wani wanda ba mutumin kirki ba ne sai ga ya nemi ya afka mata ko ya cutar da ita don haka idan akwai maharamin kaga zai kare mutuncinta sannan kuma a ɓangaren sha'awa kada a zo a yaudare ta a nuna mata wani abu a ja hankalinta tunda ita tana son ado tana son abu kyalkyal din nan a zo a yaudare ta a bata wani abin da bata taba tsammanin za ta samu ba ko abin da ba a bata a gida ko a gida ta fuskar aure ko a gida ta fuskar iyaye wani ya ce zai bata lokaci guda ya yaudare ta tana iya tabi shi amma idan akwai maharam din nan to mara gaskiya ko azzalimi ya zo kusa da ita ma zai ji tsoro za ta buƙaci tallafi a dukkan halaye sai kaga ta samu saboda haka shari'ar musulunci ta shar'anta bai halatta ba mace ta yi tafiya na yini da dare ko tafiyar da za ta yanke dare yini gaba ɗaya ba ta dawo ba sai tare da wanda yake wato maharaminta a ɓangarorin nan da aka ambata ko dai ɗanta ko mijinta ko ɓangaren iyayenta ko ɓangaren wato suruttaka to kenan malam ya kawo wannan hadisin akan tafiya umuman amma babin na aikin hajji ne kenan anan shine malamai ke cewa babin a bayan aikin hajji mace ba za ta ce ni ina da kuɗi ba ta tashi ta zuba kuɗinta ta je ta yi aikin hajji ta je nan ta je nan ta gama ta dawo ita kaɗai bai halatta ta yi haka tun dare aka ce tafiyan yini da dare balle kuma tafiyan hajji wanda akan yi sati biyu uku wani lokaci ma wata daya ko fiye saboda haka ya zamanto tana tare da maharam kafin ta yi tafiya malamai anan suka yi magana biyu na farko shine wannan magana da muka sani na cewa bai halatta mace ta fita da niyyar aikin haji sai tare da mijinta ko kuma maharaminta domin da nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka akwai wani mutum suna cikin tawagan da aka tura su rubuta sunayensu a cikin wanda za su je jihadi sai ce ya rasulallah inna ra'aji kharajat hajja ya manzan Allah mata ta tafi ta aikin haji ni kuma rubuta suna na zuwa yaƙi kaza da kaza sai annabi ya ce idhab fa hujja ma amrati ka je kai aikin haji tare da matarka anan annabi bai ce ya je jihadi ba ya ce ya je aikin hajji tare da matarsa saboda bai wa mace ta yi tafiya ba tare da maharam ba wannan shi ne magana mafi karfin magana ta biyu maganar mazhabar imam malik cewa mace idan an samu jama'a amintattu za a iya sa ta a ciki ko da ba maharaminta a ciki su je su yi aikin hajji me jama'a amintattu anan ne a ce ga wannan zai tafi da matarsa ko ƙanwarsa ko gyatimarsa wannan ma da matarsa wannan ma kaza mutane uku hudu biyar suka haɗu kowanne da maharaminsa maharamiyarsa a ciki to sai aka kawo matar da ita ba ta da kowa sai haɗa ta da wa'innan matan wanda su za su zama masu tallafa mata su kuma wa'innan masu tallafawa nasu a wannan halin shine arrufqa amina mutane wanda mutane ne managarta amintattu wanda ba za su cuce ta ba za su hayince ta ba tare da irin wa'annan aka hada su zai yi su je su yi aikin haji to amma yau aikin hajin da ake zuwa kuma idan an je anyi aikin haji in aikin haji ne zalla zai yi a irin wannan tawaga to amma mata ana zuwa ana sauka a jidda kafin aikin hajjin ma suna so su sulale su je jidda sayin kaya ko kuma bayan aikin haji za ga mata suna ta jigila zuwa jidda sayan kaya wata za ta je ita kadai wata ta je a sace mata kuɗi wata ga suna abubuwan da yake faruwa saboda haka idan har za a tafi a wannan tawagan to nan ma a kula a kiyaye kada ya zama ana zuwa ana wato abubuwan da ba su dace ba sannan abu na biyu maharamin da ake yanzu na ƙarya hukumar saudiya za ta ce mace ba ta shiga ita kaɗai ba ba maharami sai a zo a yi mijin biza da ake cewa mace ta ce alhaji da Allah zama matar ka mana a aikin haji kuma ko a aikin umra a wajen biza ma sai a hada da sunan gaje ka ce wannan matata ce ko wannan ta ce wannan ta ce na farko mun yi ƙarya aikin haji kuma annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam alhajjul mabrur hajjin da yake mabrur ma'ana aka yi bi Allah tsantsa a ciki bayar da sakaya sai aljanna to mu a cikin tafiya ma mun ce gashi muna mun hada da ƙarya sannan abu na biyu da yake faruwa wannan tajriba ne na yau da kullun Allah ya sa muka lura wasu daga cikin waɗanda ake ba su mata wannan ƴata ce ku je da ita wannan mata ta ce ku je da ita din wasu waɗanda zakatansu ya karkata idan suka je din sai su ɗauki matan nan da aka ce su kula da su tamkar matansu wasu ma suna gaya musu wasu maganganu har matan wani lokaci za su nuna damuwa na wannan fa an haɗa ne da shi ne don ya kare ni amma kuma yana nuna min wani irin halaye wanda ni ban gane kan shi ba to kaga irin da abu ne da ake gudu shi yasa malamai suke cewa a wajen iko na mace to a samu maharami sharadin aikin haji musulunci hankali balaga da kuma guzuri wanda zai kai ka ya kawo ka in kana da nauyin iyali abinda za ka bar musu to in mace ce fa bayan musulunci hankali balaga ƙarfi na tafiya da dawa ya zama kuma tana da maharami in babu maharami har yanzu Allah bai dora mata ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai halatta ga mace ta yi tafiya yini da dare sai tana da maharami Allah ya samu dace da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah alaikun salam